Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeći hadis vezan za istu temu kaže An Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma Kale akbeltu rakiben ala himarin Kaže došao sam ja, e, jašući na magarcu Himarin etanin Etan tu je vrsta ovaj, magarca u stvari, a to je žensko od mazgi. Kaže, vane jeume idin kad nahestu lihtilam. A ja sam tada, kaže, nahestu, znači, e, qarabtu lihtilam, kaže, bio sam blizu punoljetnosti. Znači, 12. 13. godina. Ili možda manji. U Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam usalli bin nas. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže klanjao ljudima, predvodio namaz. Bimina, Namin. znači da bio na hađetul vada na oprosnom hađu. Ila gajri džidarin, klanjao je, kaže, predvodio je ljude i kaže, bio je, znači, okrenut prema, kaže, e, e, ila gajri ne prema zidu, kaže. je mrtu bejne badu, e, badu safi. Kaže, i presao, prošao sam, kaže, ja sam magarcem ispred jednog safa. Znači, safovi su bili i on je s magarcom prešao između, između jednog safa. Znači, jedan od safova. Došao je s magarcem ispred njih. Kaže, va ne zeltu var seltu etan terta. Kaže, pa sam sjahao s konja, kaže, pustio sam magarca mazgu da ona, da ona jede hranu, da pase. Vada haltu fi saf i ušao sam, kaže, u saf. Znači, priključio se na Valem junkir aleje ehad. I niko mi nije negirao moj, moje ponašanje. Kako ponašanje? Šta je bilo? Zato što je prošao s magarcem ispred safa jedan od safova koji su bili posafan za poslanika, on iz magarca prešao ispred njih. I šta je ovdje pojenta? Pojenta je prolaska ispred safa, u tome govorimo. Safovi koji su bili za imamo, I ovaj hadis govori o tim nekim propisima vezani za to. A to je, a to je znači da <clears throat> da ovaj da, da prolazak, govorit ćemo o tome, znači, da, da prolazak magarca s magarcem ili, mazgom, svejedno. Vi znate e, mazga kako nastaje? Kako mazga nastaje? Ona je kombinacija čega? Ma, magarce konja. Kad se, se uzmu magarac i konj, nastaje mazga. Prolazak, znači, magarca ispred e, klanjača la kudu, la kusu salatu, ne umanjuje njihov namaz, wala jakta, niti prekida njihov namaz. Vidjet ćemo zašto ovdje, zato što ima drugi hadis koji ukazuju da se prekida. Znači ovaj hadis ukazuje znači, da je prekidalo namaz, da je prekinulo, umanjivalo namaz, da je prekidalo namaz, prolazak magarca ispred, a, pošao prošao je Abdullah Nabaza, pa, i prošao je magarca, ona, ispred Safa, znači o, ovom hadisu, znači do, reagovali bi, reagovali sahabi, rekli bi, rekli bi ova, ili bi objesili poslanika, ili bi rekli njemu da je, da je njima narušio namaz, ili bi ukorili to što je tako postupio i tako dalje, ako je iz džehla to uradio. <clears throat> Abdullah ibn Abbas tada, znači, e, e, znači tada je, nije bio punoljetan, bio blizu, znači punoljetstva, a bio je hađa vada, poslanik sam sad nakon, nakon hađa je živio još 80 dana, znači nakon što se vratio s hađa, živio još 80 dana pa je preselio. E, to što je poslanik sam potvrdio, to što se desilo, što što se desilo da je da on prošao s magarcom i nije niko negirao, ukazuje da to nije sporno. <clears throat> jer, jer poslanik se ako da je on obaviješten i da nije reagovao ili da ga lašano obavijesti oko tome da je to da je bio prekršaj na namazu što je napravljen prolazak, znači bio obaviješten i reagovao time što je to prešućeno što znači da time da to nije da, ti, da time e, prolaskom nije narušen nije narušen namaz niti prekinut namaz. Ovo govorim zbog toga što će nam doći hadis koji ukazuje na, na, na prekidanje namaza. E, naravno, ovdje je najbitnija stvar što hadis ukazuje, a to je da, da je e, sutra, e, odnosno perda koja bude ispred imama je perda svim klanjašima koji klanjaju iza njega. Odnosno, hadis ukazuje na jednu stvar, a to je da je dozvoljeno prolaz iza safova, iza imama. Ako imam naprijed i klanja, bilo ko da prolazi iza mama, ispred bilo kog safa, da se kreće, da krene, da izađe, da prođe, u tome nema smetje, nema potrebe se zaustavlja. I nije propisano da zaustavlja. Jer je ibret u imam, a ne u safovima nakon, nakon njega i prolazak ispred njih. E, I to je znači najbitnija stvar da se zna, znači da je, ima Buharija, čak naslovio u svojom babu sutra ili imam i sutra van halfahu. Kaže, poglavlje da je sutra, znači perda imama je perda i onima koji su iza njega. Znači, narušavanje njima namaza bilo kad bi prošao ispred imama i perde. A prelazak ispred safova koji su iza, iza, iza imama, znači u tome nema je dozvoljeno da se prođe. Isto ne samo da dozvoljeno da čovjek da prođe, nek čak dozvoljen i vidjet ćemo i magrac, a za magrac je došao posebno hadis da prekida namaz. I o tome ćemo govoriti, a to nam je ovaj sljedeći hadis. Andalusam, Andalusam.